hotxak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? barkatuko nau zuen, zinema zitz egiten hasten mara ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez da izaita bost, klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Arian deitzen da proiektua, eta bai, horretik ere orkesta sinfonikoarekin egin genduen disko bat, e, kensaspirekin, eta pixkat e, gogo bat bete gabe gelitu zitzaidan, e, pixkat ari hortatik gehiago tiratzeko, mhm. eta hau izango da e, emaitza, ezta? E, soka boskote batekin e, udazkenetik aurrera zuzeneko batzuk eskainiko ditut, eta bai, egia esan hori prestatzen ari gara orain. Ba, entzun duzu, eh? Arian deitzen da, eina hotel egitasmo berria Bestri String Ensemble Ari Boskotearekin ari da lantzen proiektu berria udazkenerako prestegote espero dute eta egitasmo honen inguruan mintzatuko gara gaur labur bada ere izan ere eina hotel horreta baigorrin izan bai genuen iragan astebukaeran dakizunez bestofaldia izeneko kontzertu Arrakastatxu hortan parte hartu baitzuen eina hotel horreta kain kantarirekin batera Ba, berekin mintzatzeko tarte bat izan zuen eh, Jojobida jelankideak eta momentura harrapatuko dugu orain. Bestofaldia kantaliaren ondotik, ona, einaut loretak kontatu diguna. Jojobida. Zeinaut logieta, hemen kantaldi hortan parte harturik, ordeon, posika? Oso posik, oso posik. Nik uste jende asko egondala hemen lanean, guztia horrela ateratzeko, eta ia izango zada bat izan da, dena oso ederki junda eta jendeare hasiera hasieratik somatu dut e, gustora eta oso sartuta kontzertuan eta teia esan placer rutsa izan da. <laughs> Eh, zuek baino usaila gutiago duten kantariekin hartzea eta komunikazio hori joan da zuen hartia. Bai, bai, bai, oso ondo. Gainera ahots oso oso ederrak egon dira eta ez nuke esango nik alde, alderik egon Batzu behar da esperientzia gehiago daukagu, beste batzuk hasi berriagoak izan daitezke edo, baina nik, nik somatu dudana da hotx ederrez betea dela gaurko kontzertua, eta seguru nago hemen egon diren kantari gazteek eta ingo dutela bidea eta bideo paroa gainera, mm. seguro. Ha, ah, kantuak baduela arrakasta, baduela eh, giro bat ere eta jende hainitz publiko bat eh, hortarako ere senditu da gaur. Bai, niri gainera nik somatu dut jendea gogoz eta eta hemen sortu da olako nikok esate zuen olako giro mistiko bat eta kantuak eh diren kantuak haundiago ez? Eh, sentitu sentitu direla eta marnerago hartu izan balira bezala. ezta? Nik eh, egia esan, gustot lekuak berak ere asko egiten duela eta benetan Elisau solagarria da eta oso oso leku berezia dela iruditzen zaite. Eh, azken izbat eta hogariz ira prestatzen ikusgarri berri bat ere eta e, airean, airean, airean, airean eta orduan eh, zertan da? E, ba, bueno, e, pixkat gaur ere zera, ertz e, orkestarekin izan dut aukera kantatzeko eta pixkat hildo ari boskote batekin Eh, egingo dugu, bueno, e, udazkenetik aurrera, zuzeneko batzuk eskainiko ditut, arian deitzen da e, e, proiektua, Eta bai, horretik ere orkesta sinfonikoarekin egin genduen disko bat, e, eta pixkat e, gogo bat bete gabe gelitu zitzaidan, e, pixkat ari hortatik gehiago tiratzeko, mhm. eta hau izango da e, emaitza, ez da? E, soka boskote batekin, e, udazkenetik aurrera zuzeneko batzuk e, eskeniko ditut, eta bai, egia hori prestatzen ari gara orain. Ah, musika goxoarekin eta nahiago ah, hartzia zure kontzertuetan? Bueno, e, bai, e, niri egia momentu hontan experimentazio fase batean nago eta ari naiz probatzen gauza ezberdinak, ezta? Gorputzak eskatzen dit pixkat ustutzea eta orain arte egin ditudan bidetatik e, eh, jaso, irakaspena jaso, baina bide berriak probatu, ezta? Eta, bueno, e, baukat jakin minori eta jakin minori azetu nahian egingo ditut olako gauza berezi batzuk, ezta? Ados, noizko izanen da hori? Ba, nik uste dut urria, urritik aurrera. E, da gainera, hilabete batzuz izango da, ez da diskorik egongo, solik zuzeneko proiektu bat izango da. Eta, eta bai, gero asmoa daukat, ja urrengo aurtetik aurrera, ba, e, disko berri bat e, ateratzeko. Beraz, bueno, urritik aurrera, kontzertu batzuk, ari goskote batekin, hori hori da ideia. Ados, ados, beraz, segituko dugu, afera. Hori da, ieska. Lekuak zabaltzeko diren ateak lekuak Isteko uretzat esaten ditugun itzak esaten ez ditugunak bezain garratzat Argi gozez joan den gauaren ondoko Gauaren zain asitako eguna Denok erori garen eko zuloa Denok ondatuko gaituena Dena eza, dena gabezia, dena Zalotzaren Esoa bezala ematen ez ditugun Mosuen osinean itotzen Geografia liburuetan Ageri ez den herri zarra Ez ditugun ziurtasunak gure Ziurtasun bizi bakarra esa dena gabeza Tour Alea. Baionara begira jarriko gara orain, Baionako Euskal Museoan dugun itzenea erakusketaren arira bihar itzordua izanen baitugu arratsaldeko seietan. Erakusketa honen bisita komentatu bat izanen dugu eta horretarako Euskal Kultur erakundeko zuzendari den Pantsoa Etxegoin eta sustaiko nila bertsolariak izanen dira gogora dezagun, ba, Oskar Alegriak atunduriko erakusketa hau e, han eta hemen ikusten ari garela, eta urtarrilan endaian ere ikusteko aukera izan zela. Ba, endaiako bisitaren arira, pantsoa, etxegoinekin mintzatzeko aukera izan dugu, eta erakusketa honen, hainbat argibide eskeni zizkigun. Ba, orain, entzungo ditugu orduan kontatu zizkigunak itzenea erakusketa e, eh, Oskar Alegria zinegilearen eh, argazki ba, ba, batzu direla. E, eh, 2000 amabigarren urtean, gutikora gora bera, Oskar Alegriak egin zuen filma bat izena zuena emak bakia baita. Eta bidarteko etxe ba, baten izenatiko oinagitur eta manre lehenako haintzinagoko, berat mila behatzen eta zazpiko do filma batian ere oinagitur ideia oktarek abiatuta. Eta ho, baliatu zen lapordiko etxe bat zuen e, e, izenak hola argazkitan hartzeko eta mm, beraz badira orotara begeun bat argazki zeren guk galdegin ginuen gero pizkat gehiago ore egitea lapordikoa bana ere basane barrekoak eta xiberokoak eta hemen ikusten di, erakusketa hontan dira etxe horien izenak eta sailkapen bat egin e, egin zuen e, Oskar Galegiak oden adibidez etxe horien izenen zakinik e, lotua direnak kokapenari lotua direnak e, hor bizi diren ofizueri lotua direnak zakita adibidez itsasaldekoak, e, pixkat e, koloreak ere badira, pixkat e, haizea, ere hainitza ipu da, bon, beraz, horako sailkapen bat egin du, eta gero biziki polita dena bururatzean, Eh, bi, bi paneletan ikusten da etxe izen batzu hartu ditu eta bera gero jostatu da numeet alako poesia labur batzu eh, eh, egin ditu etxe, izen horiekin eta beraz horiek gero guk ekoiztu ditugu eskual kultur erakunde bezala erakusketa ibiltaria da e, e, egina da beraz hiru hizkuntzatan egina da eta beraz gure gure gure azkenan ideia sinplea zen da puskat erakustia etxe izen horie batzu badira grafia zahar batzuekin eta horrela eta e, gio biztan dena, oak zen gira ere, etxe izen hori, buskera, gero aldatu dira, dira eta zori gaitzez lehenako e, zinez zentzu azkar bat ba, ba, bari mazuten ere, eta lotia ba, baziren zinez e, tokiari, toponimiari, ono, onomastika, mapa geografiko bat eta lenguistiko bat egit eh, osatzen zuten, bon, gaur egun, egia da, guai, mariluski, frankotan izen fantas e, aharo batzu, bana, gadekoak ere, jendek egiten dituzte, etxeak eraikitzen dituzte Beraz, hori ere, buskera, doidoi ikusten da e, erakusketa hortan na, na, bereziki gehiago zen buskat gozatzia ere etxe izen horiek eta peskat ikustia horren gibelian gero norberak ere egiten aldu ere bere interpretazioa egiten aldu eh? zeren, zeren ez dakiku zenako <laughs> presuna horrek adibide bon, etxe izen hori hartu zuen bena e, beraz, bon, erakusketa ne ustez atse, atsegina da puskatolako bi, e, bat egiteko eta guetako, deianeko lako gauzak egin ditugu, nahentako garantzitsua zen olako estrenaldi bat batian e, eh, bersurari bati da sustraiko linari e, eh, galde gitia peska bat eh, ze sentimendu zuen ora bat e, etxe izen horiek ikusita Samarra du, bueno, ba, argazkiekin batero baitaren maketak e, eh, bueno, ba, ikusteko aukera izan dugula. Eta, bueno, haien artean bai usteet irizarriko e, eh, zea etxe bat ikusi dugu, gazteluzar, e, bueno, ba, e, endaiakoa izango zen, ez? Ah, ba, ba, ba, bai, ordean, baliatu dira eta hori bezik ipolita da, gure hitzenea erakusketarekin batian, galdegin dute bai ospitalea beraz e, zentruari e, irisagin hemengo beraz elkarte bat ere endaiakoari, puskat, maketa batzuek, eta nik, nik deskubritu dut, adibidez gazteru zahar, hori, piskat, maketa hondi hori handaiakoa, ba, harera impresionanta da, eta hor, maketa horretan azkenean animaleko historioak badira, eta ez dituko na frangotan ezagutzen, e, isarriko etxia berdin, ustu bide gainia zen, e, ioldiko bidian dena, eta eta, eta hor ere, piskat, etxia nola, e, lehenagoko etxia nola, nola egina zen, ze, ze, ze gela baziren, barrukiak, e, e, dena, egon gelak, eta, eta, eta abar, Bon, jakinez ere alere, badakigu, eh, gaur egun, biztan dena, etxe hori, bon, eh, horako etxeak orain eh, <laughs> zitu inok eta zure gaitzez, frangotan etxe hori guai bilakatu dira ere a, apartamendu batzu edo, edo, edo, edo apartamendu partikatu ba, batzu eta e, egia da, baina bon, berden uste dut interesgarria den ere ikustia, e, poeska bat, lehenagoko etxe izen horiek ze garantzia zuten ere eskual kulturan eta eskual, e, eskual toponimian eta onomastikan. Ba, euskal Kultur erakundeko zuzendari den pantxoatxe goin entzun dugu, eta gogoan hartu, eh? itzenea erakusketaren bisita izango dugula bihar, Baionako Euskal Museoan, sustraikolina bertsulariarekin, eta Euskal Kultur erakundeko zuzendari den etxegoinekin. goinekin. Arratxaldeko segetan da, eta sartzea doainik. I was born in a place where the sun shows up shine. I grew up in a place that I call home, full of hope. My backpack falls apart. The sea that does seem to want me here anymore. My fellows are apart, and they don't seem to feel. personality And we're all pretty good Out And now it's been a while Since when the trees can talk to the Agree about our plan My fellows, they're apart and they don't seem to fear what's to Anatolek berekin darama beti, gibelean, agastaka bere kasora txikia. Denbora eskatzen duen kasola, bizitza korapilatzen duena, lo egiten edo besarkatzen uzten ez duena. Anatolen inguruan, besteak badira. Eta bada miat ere. Baiatzaren lauan, Senpereko Larreko Kulturgunean, Hipolita Malokor Kompainiak bere ikusgarri berria Le Preambul des Etourdi aurkesten du antzerkia frantsesez zazpi urtetik goiti. Zortzi edo bost euro, xeetasunak aglo maratsoa zutpeibaz.fr. Bauntan, buru dugu gaurkoan gure emankezun. Nire aletik, besterik ez bihar artesaten dizuet eta bien bitartan ongizan, aio. Zalmenta txarra egin zendun Harimi bakotsak be sekretia badu. Ba ikusi bia. Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez da izaita bost klon, klon edo bost zantzari zinez perfektuak Bada Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko behitzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA